bună, părinte bătrână, ea ești în afară, că nu te cheamă, noi trecem mătorii și colindătorii, se colindă fețe, fețe logofețe, fi ciornicu, așa de voinicu,